Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ֆուտբոլի համաբանակային առաջնություններ զորամասային փուլերում բարձր ցուցանիշներ արձանագրած հավաքական թիմերի մասնակցությամբ։ Հայրենիքի նվիրյալ հրամանատարները՝ գնդապետ Արտուր Սարգսյանի եւ Սերգեյ Շաքարյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Հայազգի զորավարն ու քաղաքական բարեկարգիչը Միքայել Լորիս Մելիքովի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ֆուտբոլի բանակային առաջնություն Զինծառայողների ֆիզիկական պատրաստության մակարդակը բարձրացնելու, ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու եւ լավագույն մարզիկներին ի հայտ բերելու նպատակով Պաշտպանության բանակում բարբերաբար կազմակերպվում են տարաբնույթ մարզական միջոցառումներ։ Հերթական օրերս անցկացված ֆուտբոլի համաբանակային առաջնություններ, որին մասնակցել են ներզորամասային փուլերում բարձր ցուցանիշներ արձանագրած հավաքական թիմերը։ Լսենք հենց Զորամասի ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի պետ Էդուարդ Հովսեփյանին։ Զորամասերում ֆիզիկական պատրաստությունը կազմակերպվում է համաձայն ղեկավար փաստաթղթերի, կազմակերպել է համաբանակային ֆուտբոլի առաջնություն, լավագույններին ի հայտ բերելու, հավաքական թիմ կազմելու համար։ Մրցումները անցել են բարձր մակարդակով, մրցավարական կազմը շատ բարձր մակարդակով է մրցավարությունը իրականացրել, որպես թիմային խաղ ֆուտբոլը դա մի սպորտաձև է, որը հնարավորություն է տալիս զինծառայողներին ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու համար եւ առօրյա աշխատանքներից լիցքաթափվելու համար։ Զորամասերում շատ հաճախ են կազմակերպվում տարբեր սպորտային առաջնություններ, այդ թվում նաեւ մինի ֆուտբոլի եւ մեծ ֆուտբոլի։ Հետագայում մեզ սպասում են տարբեր առաջնություններ, տարբեր մարզաձևերից։ Եզրափակիչ դուրս եկած թիմերի միջև համառու անզիջում պայքարի առաջին խաղակեսին Այդպես էլ չհաջողվեց գրավել միմյանց դարպասները, ինչը վկայում էր մասնակիցների բարձր պատրաստվածության, կամային ворակների եւ հաղթանակի հասնելու նրանց դրամադրվածության մասին։ Երկրորդ խաղակեսին առավել ակտիվություն եւ կամ ցուցաբերեցին պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի զինծառայողները։ Վերջին րոպեներին գրավելով հակառակորդ թիմի դարպասը, նրանք զբաղեցրին առաջին պատվավոր տեղը, դառնալով ֆուտբոլի 2021 թվականի բանակային առաջնության հաղթողը։ Հաղթող թիմի ավակ Արմեն Խանազարյանը շնորհավորելով թիմակիցներին որոշ առումներով իրենց համար անսպասելի հաղթանակի համար, որպես նախապայման կարևորեց թիմային գործելավոճն ու անհատական կամքը։ Զգացողությունը շատ լավ է, շատ ուրախ եմ։ Առաջերտին շնորհավորում եմ մեր թիմի բոլոր մասնակիցներին, ով դրանով ուրախացել է բոլորին։ Բոլորին շատ շնորհավորում եմ։ Որպես թիմի ավակ շատ անսպասելի մի քիչ հակառակորդը մեր բավականին ուժեղ թիմ էր, բայց մեր կանքի ուժով կարողացանք ֆինալում հաղթենք։ Ես կասեի ամեն ինչն է որ թիմային հաղթում է։ Բայց եթե կանքի մեծ ուժ ես ունենում, հասնում ես արդյունքի։ Այս փորձը ցույց տվեց, որ դա տենց է ու չեն մենք կասկածում դրան։ Նորպես մրցույթ շատ հաճելի է նման կազմակերպված մրցումներն, շատ հաճելի է, շատ ուրախ եմ, որ մանավանդ մենք այս տևական դաթարից հետո մենք առաջի տեղ գրավեցինք։ Շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին։ Հավելենք, որ ֆուտբոլի բանակային մրցումներում առաջինից երրորդ տեղերը գրաված թիմերը ապարգևատրվեցին գավաթով, պատվոգրերով ու արժեքավոր նվերներով։ Պաշտպանության բանակի պատվոպահակային վաշտում պայմանագրային հիմունքներով ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են հետևյալ պահանջներին համապատասխանող 20-ից 35 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչներ։ Հասակը 180-ից 190 սանտիմետր։ Մարմնի զանգվածի եւ հասակի կանոնավոր հարաբերակցություն անթերի լսողության եւ տեսողության արկայություն, դաջվածքների բացակայություն, դեմքին եւ մարմնի երևացող այլ հատվածներում։ Բարձր աշխատավարձն ու զինծառայողներին հասանելիք բոլոր սոցիալական արտոնությունները երաշխավորված են։ Հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք դիմել Պաշտպանության բանակի պատվոպահակային վաշտ կամ զանգահարել 097 109905 հեռախոսահամարով։ Հայրենիքի նվիրյալ հրամանատարները Հոկտեմբերի 25-ին Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում տեղի է ունեցել հիշատակի միջոցառում, նվիրված 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ընթացքում նույն օրը նահատակված գնդապետեր Արթուր Սարգսյանի եւ Սերգեյ Շաքարյանի մահվան տարելիցին։ Հայրենիքի պաշտպանությունը բոլոր ժամանակներում եղել ու մնում է ամենավեհ առաքելությունը, որը մարդ կարող է կատարել երկրային կյանքի ընթացքում։ Քաչ գիտակցելով այս գաղափարի ճշմարտացիությունը 2020 թվականին Արցախի դեմ ուղղված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում հայերենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված բազմաթիվ նվիրյալների հետ միասին ռազմաճակատի ամենավտանգավոր հատվածներում են հայտնվել նաև զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարության ներկայացուցիչները։ Ճակատագրի բերումով ուղիղ 1 տարի առաջ նույն օրը մարտական խնդիր կատարելու համար նույն տեղում են հայտնվել Պաշտպանության բանակի հրամանատարի բարյա հոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Արթուր Սարգսյանն ու Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված միավորման շտաբի պետ գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանը։ Արթուր Սարգսյանն ու Սերգեյ Շաքարյանը հրամանատարական խստապահանջությամբ, մասնագիտական բարձր գիտելիքներով, ենթականների նկատմամբ դրսևորող հոգատարությամբ, մարդկային նկարագրով ու անձնական օրինակով ենթականներին դաստիարակել կարողանալու ունակություններով ոշտված զինված ուժերի երկրի լավագույն սպաներից էին։ Հայրենասիրական վեր գաղափարներն ու հայրենիքին ամենածորդ նվիրվելու ձգտումը նրանց ուղեկցել են ծառայության ոչ ժամանակահատվածում, դարձնելով հմուտ ու փորձառու ղեկավարներ։ Բարեխիղճ ժամանակավոր ծառայության համար նրանք բազմից են արժանացել պետական ու գյուղատնտեսչական պարգևների, մեդալների ու թանկարժեք նվերների։ Սակայն զբաղեցնելով տարբեր հրամանատարական ու պատասխանատու պաշտոններ, նրանց համար ամենաարժեքավոր մարդը շարունակեց մնալ հայրենիքի պաշտպանը, ամենաբարձր առաքելությունը հայրենիքի պաշտպանությունը։ Եվ պատահական չէ, որ նրանցից յուրաքանչյուր իր այդ հնարավորություններից ավելին կատարեց հանուն այդ առաքելության իրականացման։ Սանձազերծված հայերենական պատերազմի առաջին իսկ օրերից ռազմաճակատի ոչ երկայնքով ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ գնդապետ Սարգսյանն իրականացրել է ազնագազմի բարեհոգեբանական կայուն վիճակի ապահովման ուղղված միջոցառումներ, սահմանի ոչ երկայնքով դիրքից դիրք անցնելով պայթող արկերի ուրումբերի տակ անձամբ զրուցել է սպայի, շարքայինի, պայստազորայինի եւ կամավորականի հետ ողջորել ու քաջալերել յուրաքանչյուրին, հավատացել եւ բոլորի մեջ սերմանել վերջնական հաղթանակերտելու հավատը։ Արտուր Սարգսի Սարգսյանը ծնվել է 1975 թվականի ապրիլի 21-ին Էջմիածին քաղաքում։ Բարձրագույն կրթություն ստանալուց ամիջապես հետո 1997 թվականից ծառայության է անցել զինված ուժերում եւ ծառայության ավելի քան 23 տարիների ընթացքում մեծ ավանդ ունեցել հայրենիքի եզերքների պաշտպանության ու խաղաղության ապահովման գործում զբաղեցրել է տարբեր հրամանատարական ու պատասխանատու պաշտոններ, իսկ 2020 թվականի հունիս ամսից զբաղեցնում էր Պաշտպանության բանակի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալի պաշտոնը։ Անկան վիրավորվելուց հետո ստանալով առաջին բժոկնություն, Արտուր Սարգսյանը հրաժարվել է հոսպիտալացումից ու իրադարձել շարք հաղթանակի վերջնակետը դնելու ձգտումով։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ցուցաբերած բացառիկ ծառայությունների համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ի հրամանագրով գնդապետ Արթուր Սարգսի Սարգսյանը հետմահու ապարքեվատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից պատերազմի առաջին իսկ վարքյանից գնդապետ Շաքարյանը նույնպես նետվել է մարտի ցուցաբերել բացառիկ խիզախություն, անznորացություն, անձամբ կազմակերպել եւ ղեկավարել հադրուտ քաղաքներ խոժած դիվերսիոն հետախուզական խմբերը հայտնաբերելու եւ ոչնչացնելու գործողությունները։ Նա իր հմուտ հրամանատարական կարողությունների ու ենթականների մասին հոգ տանելու սկզբունքից ելնելով փրկել է շրջափակման մեջ հայտնված բազմաթիվ զինծառայողների, մասնակցել նպաստավոր բնագծերի վերականգնման եւ դիրքերի հետ գրավման համար մղված մարտերին, հակառակորդի արձակող ստորաբաժանումներին պատճառելով մեծ կորուստներ, ինչի շնորհիվ հադրուտի պաշտպանական շրջանի դիրքերը շաբաթներ շարունակ 1 մետր անգամ չեն նահանջել։ Սերգեյ Սլավայի Շաքարյանը ծնվել է 1974 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Հադրուտի շրջանի Այգեստան գյուղում։ 1992 թվականից Սերգեյ Շաքարյանը զինվորագրվել է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Եվ ծառայության ավելի քան 28 տարիների ընթացքում մեծ ավանդ ունեցել հայրենի եզերքի խաղաղության ապահովման գործում։ Զինվորական ծառայության ընթացքում զբաղեցրել է տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, իսկ 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսից զբաղեցնում էր միավորման շտաբի պետի պաշտոնը։ Իր մասնագիտական գիտելիքներն առավելագույնս ներդնում սահմանների պաշտպանության եւ անձնակազմի անվտանգ ծառայության կազմակերպման գործում։ Գնդապետ Շաքարյանը մշտապես դրսևորել է կատարողական բարձր կարգապահություն։ Առաջադրված խնդիրները կատարելու մեջ ցուցաբերել է խելացի նախաձեռնողականություն ինչի համար ապարգևատրվել է ԼՂ մարտական ծառայության Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության արիության պետական մեդալներով ու բազմաթիվ գերատեսչական ապարգևներով։ Իսկ ադրբեջանական հրոսական խմբերի կողմից հանձազերծված այս պատերազմում Արցախի պաշտպանության գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Արցախի նախագահի 2020 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հրամանագրով ապարգևատրվել էր նաեւ ոսկե արծիվ շքանշանով, համալրելով Արցախի մերօրյա հերոսների շարքը։ Ինչպես ծառայության ընթացքում, այնպես էլ պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արտուր Սարգսյանն ու Սերգեյ Շաքարյանը պատվով են հաղթարել զինվորականին բնորոշ փորձություններն ու դժվարությունները։ Հոգու խորքում մշտապես կրելով Արցախյան ազատամարտի ժամանակ հերոսաբար նահատակված նախնիների ու ծառայակից ընկերների վար հիշատակը, վայելելով շրջապատի սերն ու մնայուն հարգանքը։ Կոլեկտիվում նրանք հարգանքվայելով զինվորականներ էին, շրջապատում հեղինակություն ունեցող ազնվորություններ, ընտանիքում հոգատար հայր ու ամուսին։ Սակայն ուղիղ 1 տարի առաջ հոկտեմբերի 25-ին Շնամու ռմբակոծությունը մեզանից եւ զինված ուժերից խլեց անդրդուժն իրյալներին։ Նրանց անհանգիստ հոգիները միաձուլվեցին հայրենիքի նվիրյալ հերոսների աստղագույլին։ Մնջեք խաղաղությամբ հայրենիքի պաշտպաններ, մեր քաջ ու զինակից ընկերներ։ Դուք լույս դարձակ, որ խաղաղ ու լուսավոր լինի մեր հայրենիքի երկինքը։ Արթուր Սարգսյանի ու Սերգեյ Շաքարյանի հայրենիքին ամնացորդ նվիրվելու պատրաստակամությունը ու որպես մարդու ամբից կենսագրությունները նրա շանաչողների համար իսկական զինվորականի ու հայ մարդու մրամնավորումն են, ովքեր իրենց օրինակով ապրողներից պատգամում են հայրենիքին ամնացորդ նվիրվելու սեմագույն գաղափարը։ Ռուս խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուս խաղապահները շարունակում են հասցեական հումանիտար օգնություն տրամադրել տեղահանված անձանց եւ բազմազավակ ընտանիքներին։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի հումանիտար արձագանքման կենտրոնի մասնագետները բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ համատեղ ակցիա անցկացրեցին Արցախի հերավոր շրջաններում գտնվող ուսումնական հաստատություններին եւ երեխաներին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Այսօր անցկացվեց հերթական համատեղ ակցիան։ Ակցիան անցկացվեց Մարտակերտ քաղաքում, առաջին կենտրոնական դպրոցում։ Առաջինից երրորդ դասարանի տղաներին եւ աղջիկներին բերվել են անհատական նվերներ։ Նշված դասարաններում սովորում է մոտավորապես 152 աշակերտ։ Շնորհակալ եմ համատեղարդյունավետ աշխատանքի համար եւ վստահ եմ, որ ապագայում մենք ռուսական խաղապահուժերի հետ միասին յանալի արդյունավետ ակցիա կունենանք ասաց բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչ Օլեսա Պոդոլսկայան։ Ձմևան Նախաշեմին եւ Արցախի հերավոր շրջաններում էլեկտրակայանի հաճախակի անջատումների պատճառով Ռուսաստանից մարդասիրական ակցիայի շրջանակում բերվել են դիզելային էլեկտրագեներատոր, էլեկտրական վառարաններ եւ ջերուցիչներ, գրասենյակային պարագաներ, առաջին անհրաժեշտության իրեր եւ տաք հագուստ։ Ակցիայի շրջանակներում ռուս խաղապահները խաղաղության ինտերակտիվ դաս անցկացրեցին Վլադիմիր Բալայանի անվան դպրոցի աշակերտների համար։ Սպաները պատմել են ռուս խաղապահների ստեղծման պատմության եւ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ հարակելության խնդիրների մասին։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն ռուս խաղապահները սկսել են Լեռնային Ղարաբաղի համանազատման գծի մերձակայքում գտնվող Ասկերյանի շրջանի ջրատարի վերանորոգման եւ վերականգնման աշխատանքների ընթացքում անվտանգության ապահովման խնդիրների իրականացումը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի հումանիտար արձագանքման կենտրոնի մասնագետները Մերսի բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ Մարդասիրական օգնություն են ցուցաբերել նաև Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններից մեկի Մարտունու շրջանի Գիշի յուղի բազմազավակ ընտանիքներին եւ տեղահանվածներին։ Այս մասին եւս հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայազգի զորավարն ու քաղաքական բարեկարգիչը Զինվորականի մեծ տաղանդով հերոսի քաջությամբ եւ քաղաքական բարեկարգչի մասնությամբ ոշտված անհատականություններ հայազգի զորավար Միքայել Նորիս Մելիքովը Ու կանգնած էր նաև հայկական հարցի միջազգայնացման եւ այդ ուղղությամբ առաջին խոշոր խմորումների ակունքում։ Նորագույն պատմության մեջ նրա անունը հավերժացավ որպես 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ցարական հաղթանակի կերտիչ ու հայկական նահանգների բարեկարգման պահանջի դրոշակակիրներից մեկը։ Իսկ ցարական Ռուսաստանի պատմության մեջ նա գրավեց բարձրադիր մի պատվանդան ոչ միայն որպես ռազմական մեծ հերոսի, այլև որպես համանդրական բարեկարգումների իմաստուն պաշտպանի եւ պետական ղեկավարի որն արժանացավ սերտի դիկտատոր Տիտղոսին։ Ուրիշ Տիտղոս չրել կարող լիներ ռուսական զորքը փառայ հաղթանակների առաջնորդած հայազգի մեծ զորավարի եւ ցարական կայսրության ներքին գործերի նախարարությունը միազնա ղեկավարած պետական քաղաքական մեծ գործչին, որն իր գործունեության նշանաբաններ ընտրել կյանքն առաջնորդող այն սկզբունքը, թե ուժը բրտության մեջ չէ, այլ սիրո մեջ է։ Ցարական Ռուսաստանի անվանի կոմսը սերում է Թիֆլիզի հայ ազնվականական Մելիքական հայտնի Լորիս Մելիքովների տոհմից։ Հանրագիտական աղբյուրները հաստատում են, որ պահպանված ավանդույթների համաձայն Նորիս Մելիքովների տոհմը սկիզբ է առնում 16-րդ դարի հայ ազնվական մի տոհմից, որը իրանա-թուրքական պատերազմների հետևանքով Հայաստանից անցել է Վրաստան ու ծառայության անցել Լուարսաբ առաջին վրաստակավորի մոտ։ Հետագայում նրանք ստացել են Լոռու մարզը, տնորիման, ինչպես նաև Մելիքի այդ տեղանքի պրիստավի ժառանգական պաշտոնը։ 1602 թվականին Լորիս Մելիքովի նախնիները Լոռու Մելիքներն Ազար եւ Դայ կառավարիչները Պարսից Շահաբասից ֆերման ստացան որը հաստատում էր նրանց Լոռու մարզի սեփականատեր լինելու ժառանգական իրավունքները։ Հետագայում նրանց հետնորդները տեղափոխվեցին Թիֆլիս, որտեղ ազնվականության շարքերում ծառայության են նշանակում վրաց արքունիքում։ Լորիս Մելիքով, այսինքն Լոռու Մելիք ներազգանվամբ։ Լորիս Մելիքով ազգանունը հայկական Լոռու Մելիքի վրացականացված, հետագայում նաև ռուսացված տարբերակն է։ Միքայել Տարիելի Լորիս Մելիքովը ծնվել է Թիֆլիսում 1825 թվականի հոկտեմբերի 21-ին։ Հայրը Տարիելը հաջող առևտրական էր։ Միքայելը կորցությունը ստացել է Սանկտ Պետերբուրգում, հետևելով նախ արևելյան լեզուների Լազարյան հիմնարկության, ապա ռազմական գվարդիայի կադետական դպրոցին։ Ոսման ավարտից հետո ամիջապես զինվորական ծառայության անցել ռուսական կայսերական բանակում եւ 1847 թվականին ուղարկվել է Կովկաս, ուր ծառայեց շուրջ 20 տարի, ցուսաբերելով հիասքանչ հետոլազորային սպայի եւ մեծարգող վարչարարի ուշագրավ կարողություններ։ Իր այդ ընդունակությունների շնորհիվ նա կարողացավ տեղացի ռազմատենչ բնակչությանը խաղացնել եւ բոլորի վստահությանն ու համակրանքին արժանանալ։ 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ Էցելազուրի զորավար Լորիս Մելիքովը հանդիսացավ առանձին բանակային զորաբաժնային հրամանատարը, որը Օսմանյան կայսրության զորքերի դեմ պատերազմեց հանուն հայկական լեռնաշխարհի տարածքին։ Իր հրամանատարության տակ համախմբելով նաև հայ աշխարհազորայիններին։ Մեծ հրճակի տիրացավ Արդահանի ամրոցի գրավումից հետո, բայց հայազգի զորավարի աստղը փայլեց հատկապես թուրքական բանակի առասպելական զորավար Մուխտար Փաշայի դեմ նրա անձնագրած ժարժախից հաղթանակից հետո, Ալաջայի մերձակայքում։ Զորավար Լորիս Մելիքովը ոչ միայն ջարջախեց թուրքական բանակին ու նրա անվանի զորահրամանատարին, այլև արագ գրողով գրավեց Կարսը եւ ապա պաշարեց Էրզրումը։ Իրաք ծառայությունների համար էր, որ հայ զորավարը ռուսաց ցարից ստացավ Կոմսի տիտղոսը։ Իսկ Ալաջայի ճակատամարտին իր ցույց տված քաջության համար նրան շնորհվեց երկրորդ աստիճանից Սուրբ Գեորգի իշխանշան։ Պատերազմի ավարտից հետո Լորիս Մելիքովը դարձավ Ստորին Վոլգայի զորավար նահանգապետը ապա որպես պաշտոնի բարձրացում փոխադրվեց կենտրոնական Ռուսաստան եւ նշանակվեց Խարկովի նահանգապետ։ Նա միաժամանակ իր անվանը միացրեց ցարական վարչամեքենայի սանձարձակությունների դեմ պայքարողի եւ համանդրական կարգերի ջատագովի վարկ։ Իբրև այդպեսին նա նշանակվեց ռուսական կայսրության գերագույն գործադիր հանձնաժողովի ղեկավար, որը կոչված էր երկիրը քաղաքականապես դուրս բերելու ներքին խորհրդությունների ոլորապտույտից։ Եվ այդ ուղղությամբ Լորիս Մելիքովը ցուցաբերեց իր վարչարական մեծ տաղանդը։ Նա Ալեքսանդր II-րդ ցարի ներկայացրեց վարչական եւ տնտեսական համալիր բարեփոխումների համանդրական ընդարձակմի ծրագիր։ Ռուսաց կայսրն ընդունեց իր հայազգի զորավարի առաջարկները։ Լորիս Մելիքովը նշանակվեց ներքին գործերի նախարար, բացառիկ իշխանությամբ, աստորեն դառնալով Ռուսաստանի վարչապետ դիկտատորը։ Սակայն Ալեքսանդր II-ին հաջորդած Ալեքսանդր III-ը բուրոն պայքար հայտարարեց հեղափոխության դեմ եւ ձեռնարկեց ուժային բիրտ քայլեր, դեն նետելով իր նախորդի հաստատած համանդրական բարեփոխումների ծրագիրը։ Կոմս Լորիս Մելիքովը 1881 թվականի հունիսին նախարարական իր բարձրաստիճան պաշտոնից հրաժարական ներկայացրեց ցարին։ Պաշտոնաթող զորավարի կարգավիճակով մեկնեց արտասահման, որոշ ժամանակ ապրեց Գերմանիայում, որտեղից անցավ Ֆրանսիա, Նիս, ուր եւ ապրես մինչեւ մահը 1888 թվականի դեկտեմբերի 17-ը։ Հայազգի մեծ գործչի դին տարվեց իր պաշտած քաղաքը Թիֆլիս, ուր եւ գտար իր վերջնական հանգիստը։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում։ Պատմաբանների համոզմամբ ցարական Ռուսաստանի եւ ամբողջ Եվրոպայի պատմական հոլովույթը կարող էր այլ հունով ընթանալ։ Եթե բարեկարգչական իր առաջադրանքների համար սրտի դիտակտոր հրճակված Ռուսաստանի հայազգի պետական գործչի մշակած համանդրական բարեփոխումների ծրագիրը գործադրվեր։ Ցարական Ռուսաստանը դուրս բերելով այրագու փտած միապետության ճիաներից։